azaroak bost gaur aste artea da eta hau berriun albistegia duzue berrio zaharre ratieren albiste mankizuna eta gorko titularra unako berrio berriarekin irekiko dugu orbel azpiko aikuak Josu Jimenezen ale berriak alean da, jada hilaren amairuan zazpi terdietan asteazkenarekin eginen da ez zoiko aurkezuena auzolan liburu den da zaharrean ez zoikoa bai, haiku irakurraldia eginen baita eta ez liburuaren aurkezpen Leorcha eta ingurumenaren nastea, dugu gaur hasi eta larun batean bukatuko da egunez egun ekintza ezberdinak. Izanen ditugu gaurkoan, mai ingurua, Fernando Martinez eta Javier Xixabel izango dira, mai buru gaztelekoaren proiektuaren baitan, eraikiko den, eraikinaren ezaugarriak atzalduko dituzte, efizientzia energetikoari eta biokonstrukzioari da okionean ostegunez, ostegunean barkatu Carmelo Urrak eta Joakin Urtasunek, Alfontsoa garrenaren gotorlekoa zitxalditxoa emango dute azkenik, larun batean berrio zerko muga historikoen ibilbidea egingo da. Tagaur gaur zahartzaroak izango du hitza berriozarko zerbitzu publikoen inguruan diarduteko arratseko zazpiterritan zaharretxean bilduko dira plan estrategikoaren baitan kokatzen den bestelako ekintza dugu hau. eta bertso eskola martxan berrio zarko helduen bertso eskola martxan dugu jadanik bertsoei buruzko gauzak ikasteko eta bide batez alde neinean bertxotan aritzeko aste hartetan arratsego zazpi terrietan biltzen dira ozalor euskaltegian momentuz lau pertsona ari dira taldean baten bat gehiago animatu nahiko balu oraindik ere izena ematerik izan badu interesaturik dagoena 6 bat bibi bost bi irurogei telefono zenbakira dei dezala. eta bi malauko egutegian agertuko den azaleko irudia aukeratzeko asmoz diseinu lehiak eta egingo da berriozarko udalaren gazteria batzordeak eta ohitura osasungarriak bultzatzeko komunitate proiektuak bultzaturiko lehiak eta dugu hau lehiak eta honetan zortzi urtetik 30 urte bitarteko gazteak aurkeztu daitezke beti ere berriozarren erroldatuak badaude diseinuko lanak aurkeztu zehazteko EPA irekia dago jadanik kazaroaren amabostera arte luzatuko da izen emateko EPA lanak sekun abildua gmail.com elbidean aurkeztuko dira bertzenaz, udaletxeko arrera bulegoan ere, bada aurkezterik eta informazio gehiagorako berriozar, barkatu iru ubebikoitz.berriozar.es horri aldean Eta sokatirari helduko diogu kiroleko sekzioa hau irekitzeko Nafarrako goma gaineko sokatira txapelketari larun batean nazaroren bian emantzetzaion hasiera Elizondon larun bateko jardunaldia sireun da berrogei kilo azpiko gizonezko taldeek eta irurun da irurita kilo azpiko emakumezkoek hartu zuten parte. Emaitzak gizonezkoen lehen artean, amaiur izan garaile iru puntukin, berriozar bigarren postuen geratu zan bigarre, bi puntukin bargatu eta azkenekoz, txantreago puntu bakar batekin atzuten, tiraldi bakar bat ere irabazi txantrearrak harrak emagumezkoen taldean, basaburua imotz garaile iru punturekin txantrea, bigarrenez, bi punturekin aspaldiko partez, eta berriozar eh, azkenekoz puntu bakar batekin ere. Eta datorren larun batean azaroak bederatzean pixu hauetako bigarren jaurunaldiak jokatuko dira berriozarko pilotalekoan arratseko seietatik aurrera. Beno eta kirolekin jarraitu zortxe mendigaldea kirol elkartearen saskibalogiko emaitzak e, gizonezkoen senior taldea eh, galdu, galdu entzun eubunan jokatutako partidan laroita zortzi eta irurogeita bat tanto. Eta emakumezkoen seniorrak hauek ere galdu entzuten, Liceo Monjardinen aurka jokatutako partidan, oita masei, oita ma bost. Eta gizonezkoen kadetea onzinedaren aurka jokatutako partidan hauek ere galdu intzuten, berroita irutanto berriozartarrek iruru itabi onzinedak. Eta preinfantilak eh, jokatutako megakalzado arduinen aurka, e, zortzi tanto e, berrio zartarak sartu intzuten, eta berroi eta zazpi megakalzado ardoi taldeko neskatilak. Eta azkenekoz minibasket emakumezkoen minibasketeko jokalariak ardoi jirafasen taldeko jokalariekin leia izan zuten, eta hortxe bai, eberdio zartarra goitema bitantu intzuten, eta e, zizur nagusiko jokalariek ordea amaika tanto. Beraz, minibasketeko emakumezkoak irabazle izan ziren pasaden asteuruan eurak, eta inorrez, besterik ez. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain gaurko zerua oso deitxu izanen dugu tarteka estalia euri txikia ingo du noiz behinka ertaina egunaren amaieran atertzera ingo du mende balosagaiko aizea ulbizia izango dugu gaurko egunean eta temperaturei daukionez gutxi edo nahikoa igoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiare daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrioza erretiaren sintonian fm.zurtzian edo orduro interneten eguzkiplaza.neten Eguzkiplaza.neten